Hoor die woord van die Heere, ook kinders van Israël, want die Heere het een rechtsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trouw en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en lieg en moer en steel en pleeg overspel, hulle breek in, zodat so bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treer die land, en alles wat daarop woon, kwijn weg, die wilde dieren van die veld en die voels van die hemel, ja, ook die visse van die seder kom om. Laat net niemand met ons twis of ons berispen nie. Nogthans is je volk soos die wat met die priester twis. Daarom zal jy strijkel bedacht, en ook je profeet saam met jou strijkel in die nacht, en ik zal jou moeder te gronde laat gaan. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, zodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Ek sal hulle heerlijkheid en skande verander, hulle leven van die zondoffer van mijn volk, en na die so ongerechtigheid verlang hulle siel. Daarom zal het met die priester gaan soos met die volk, ik zal bij om bezoeking doen oor sy wee en om vergeld na sy dade. Dan zal hulle eet, maar niet verzadig word nie, hulle sal ureer, maar nie uitbreek in menigte nie, want hulle het nagelaat om die Heere te vereer. Oerere en wijn en moos neem die hart weg. My volk raadpeer sy huid, en sy staf moet om die inlichting gee, want een gees van oerere het hulle verlei, en die hulle oerere het hulle van hulle God afvallig geword. Hulle offer op die bergtoppe en laat rook opgaan op die hevels, onder die eike en populiere en terpentijnbome, omdat die skade weer daar goed is. Daarom pleeg jelle dochters oerere, en jelle skoondochters bedrijf overspel. Ik zal oor jullie dochters geen besoeking doen omdat hulle oreer nie, en ook niet oor jullie skoondochters omdat hulle overspel bedrijf nie, van die man is sonder hulle self af met die hoere en offer met die tempelhoere. So kom dan die volk wat geen verstand het nie, tot de val. Als jy oreer, o Israel, laat je daarom toch niet skuldig maak nie. Kom dan nie na Gilgal nie, en ga niet op nabit oven nie, en zweer nie, so waar as die Heere leef want Israël is wederstrewig soos een wederstrewige koei, nou sal die Heere hulle laat wees soos een lam in die oopveld. Ephraim is gekoppeld aan die afgoede, laat hom staan, as hulle drinkerij voorbij is, dan hoereer hulle te meer, hulle voorste is versoot opskande, die wind bent hulle in sy vleels, zodat so hulle oor hulle offers beskaamd zal staan.